Žiauri tikrovė. 14.07 Lietuvoje, kaip ir įprasta, penktadieniais tokiu laiku žiauri tikrovė. Šiandien mes iš tikrųjų pradėjome visiškai netradiciškai, netgi be uh, Vis visą laidoje skamba lietuviška muzika ir šiandien Aivaras įbėgęs į studiją sako, Ramštain, mums reikia Ameriką pagroti. Kodėl, Aivarai, laba diena beje. <laughs> Sveiki, gyvi. E, iš vienos pusės dabar iš, e, tie tributai, tie ženklai visi, kur Coca-Cola, kartais karas, kartais nafta, kartais vėl kokios nors e, popkornas ar dar kažkas, tai ar mašinos, ar keliai. Nu, sakykime, tai yra amerikietiški ženklai, kurie šiai dienai virauja iš esmės visame kame. Ir mes nebeturim kom pasigirti, nebeturim neturim to savo tapatumo. Ir e, kadangi mes kalbam apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, apie Lietuvos valstybę, tai iš tikrųjų mes savotiškai vis daugiau ir daugiau pamirštame tom, ko mes turėtumėm didžiuotis, tom, ką mes turėtumėm išryškinti. Ir toj dainoj būtent viskas labai gražiai pasakyta. jo, mes jau susitarėm, kad girdėsite ir dar vieną Raimšteinų dainą, čia bus per, per reklaminę pertraukėlę, kas tai bus išgirsite. Ką, kaip ir įprasta, mes laidoje kalbame apie Lietuvą, apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystės dabar yra laikotarpis, koks šiandien laidos e, pagrindinis. E, paimsime būtent dalykas. tą tvaną, tvano laikotarpį, jeigu e, tuo metu e, jungtinės e, valstijos Amerikos, sakykime, pagal pragyvenimo lygį, pagal e, įtakos lygį, pagal e, bendrai visus rodiklius, valstybės dydį gyvenimą, gyventojų kiekį, tai Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir Lenkijos valstybė vienu metu sudarė būtent analogą Nūdenos Junktinio Amerikos valstijai, jeigu pasižiūrėti. Ir e, visa ta mada, rūbų, šokių, dar kažkas, tai renesanso laikotarpio vadinamas net operinis dainavimas buvo sukurtas Lietuvos didžioji kunigaikštystėje. Ir tai yra to meto analogas Junktinių Amerikos valstijų, galima pasakyti, ir drąsiai beveik net neklystant. Ir šiai dienai mes turime, kaip matome, iš tos galingos didžios valstybės e, dar ir dabar toliau bėga žmonės ir į metus e, pagal statistiką e, toks miestas kaip panevežys turintis apie 100 tūkstančių gyventojų, tiek e, beveik iš Lietuvos dinksta. Tai, sakykime, į metus po vieną panevežį dinksta nuo Lietuvos žemės paviršiaus. Jo, tai vakar buvo ir pasirodžiusi informacija, kad 2060-aisiais pagal Eurostatą ES taip, taip. bus Lietuvoje 2,6. Jo, tai todėl, kad mes iš esmės didžiuojamės tai, kas nėra mūsų dalis ir be abejo, tai pabrėždami, tai išryškindami, tik tai laiko klausimas, kada mes norėsime iš tos šalies, kur nieko mūsų nėra, dinkti tą šalis, kur yra viskas mūsų. Todėl e, Coca-Cola, kartais karas, e, kartais hamburgeris koks nors, kartais dar kokie narkotikai ir žiūrėk, tu jau jau esi Panevežio miesto su 800 tūkstančių gyventojų Lietuvoje kasmet ir nebelieka. Tai tas yra labai svarbu suvokti savo šaknis, e, suvokti dabartį ir be abejo matyti ateitį išvestinės, nes viskas yra ne praeitį, kaip aš sakau, mes turim visą laiką prisiminti ateitį. Ne prisiminti praeitį, bet prisiminti ateitį. Tam, kad tu ją prisimintumai, tu kartais turi žinoti, kas tu buvai praeitį, apie tai šiandien ir kalbėsim. Kalbėsim apie laikotarpį 1700 e, 1600 metų, e, tai tas tvano laikotarpis, e, kada mes, e, nežiūrinti tai, kad tapome galingiausią Europos valstybę ir galbūt netgi to meto valstybę, taip pat pasaulio galingiausią valstybę, aš turiu meni, būtent tas laikotarpis vainikavosi valstybės sugrįvimu, apie ką mes praeitą kartą kalbėjome Ir e, trumpai tai buvo, galima pasakyti, kontreformacijos, e, katalikų bažnyčios susidūrusios su reformacija, su reformuota krikščionybė, bandymas E, sukurti mąstymo rėmus, gyvenimo rėmus, į kurios po to galim valstybės lygę patalpinti visus gyventojus. Ir mes buvom tas didysis eksperimentų laukas, e, kur aš dažnai sakau, mm, pati ideologija yra savotiškai panaši į bet kokį virusą. E, nu, dažniausiai man ideologijos panašios į roto virusus. Kai jo susirgi, tada prasideda dehidracija, kuri baigėsi. Baigėsi tragiškai. Dažniausiai, jeigu vandens nepripumpuoti į kūną. Tai lygiai taip pat tragiškai ir mums baigėsi. Tai tas laikotarpis, sakykime, 1600-1700 metų mutavus krikščionybės virusui, mūsų ištiko e, tas reiškinys, kuris ištinka susirgus roto virusu ir mūsų ištiko dehidracija. Tai apie šitą laikotarpį kalbėsiu, apie aškojimų laikotarpį, e, įsigalėjus kontraformacijai, tai yra katalikiškai ideologijai, įsiviravus kaip vienvaldėjai ideologijai šitoj valstybei, Lietuvos Lenkijos valstybei, e, nugalėjus kitas ideologijas. Ir be abejo, e, mes e, irgi valstybės profilis, sakykime, arba valstybės netgi sampratas, ilgai žiūrėjom ir derinom, ką keisti. Taip Zygmuntas Vaza, e, Vladislavas, atsiprašau, Vaza, e, bandė sukurti ne tik tai e, Florencijos e, pavyzdžių opera, kas jam pavyko, Lietuvoje daugiau vyko operų negu las, Laskalos e, scena ir mūsų scena buvo profesionalesnė ir techniškai profesionalesnė ir atlikėjų atžvilgių profesionalesnė negu kad pačioje Italijoje. Ir antroji, e, pirmoji, galima sakyti, profesionalioji opera būtent ir įvyko to laikmečio Lietuvos didžioji kunigaikštystėje. Tai galime save laikyti drąsiai operos gimtinę. Apie tai irgi yra mažai kalbama, bet tai yra vienas iš bandymų be abejo buvo e, kurti elitinę, taip vadinamą, arba išrinktųjų muziką, kuri turėtų skirtis kažkiek tai nuo E, tos liaudės muzikos ar panašiai. Tuo pačiu buvo bandymas valstybę per tą šimtmetį padaryti ir jūrinę valstybę. Mes turėjome Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laivyną, e, kuris labai sėkmingai veikia. E, sėkmingai veikia tuo atžvilgiu, kad visgi pavyko pro Danijos tą sesiaurį mums ištrūkti į Atlanto vandenyną ir taip kuršių, tuo metu buvęs kuršių, kurlando, kuršių žemės laivynas kolonizavo Europą ir užėmė salas, žinomas kaip Trinidado tobogos. E, tai yra pilna iki pačiai dienai. Bet tai čia Afrika jau. Čia yra Pietų Amerika, Centrinė Ai, Amerika. Ir tobogas, jo, jo, jo, Trinidadas ir tobogas jo, jo, yra. Ir lietuviai. Taip, taip, taip, taip, apsigyveno netgi e, nemažiau kaip keli šimtai šeimų tenai buvo ir e, Trinidado Tabogos istorija tiesiog neatsiejama nuo mūsų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos ir tai buvo mūsų kolonijos. E, turėjom pakankamai galingą laivyną, karinį ir karinį laivyną Gdanskė pagrindę susprogdino Danai, pamatė, kad mes labai sėkmingai kolonizuojame e, kitas e, salas, kitas žemės, įskaitant Afrikoje, e, įskaitant vadinamas dabartinis irgi Pietų Amerikoje Surinamas, yra irgi būtent to Kurlando e, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, net ne Lenkijos, o Lietuvos didžiosios kunigaikštystės dalies, laivynas buvo kolonizavęs ir Surinamo teritoriją, ir Gvijaną berots Afrikoje, tai Tai mes turime, turime pakankamai įspūdingą laivybos istoriją, apie kurią vėl mums dažniausiai net nekalba, o priešingai yra neigiama, kad mes tai turėjome. Tai čia be abejo, kaip aš minėjau, jeigu nori sureikšminti Coca-Cola įtaką sveikatai, tai tada nekalbėsi apie tai, kad vietinių žolelių arbata yra daug sveikiau. Ir e, tik tai laiko klausimas, kada važiuosi Coca-Cola stevinę. <laughs> Todėl ta daina pradžioje, aš manau, yra <laughs> ta. Ir... E, Be abejo, tai valstybei tapus ypatingai galingai, e, šalia esant kitom geopolitiniam jėgom, tai tos geopolitinės jėgos konkuruojančios, tai firmos pavadinkime, buvo Otomanų imperija, e, tai buvo islamo išpažinėjai, ne krikščionis, e, ortodoksiškoji Maskovija, ne Rusija, dar Rusijos tuo metu nebuvo kaip po tokios Vladimiro Susdalės teritorija, tai buvo tik tai gabalas E, gabalas, e, galima sakyti, dar e, aukso ordos įtako išlikęs Kinijos provincijos dalis. Tai Maskva to meto, tai dar dalinai Kinijos provincijos dalis, kas jiems labai atsiliepia teigiamai jų ekonomikai. Britai, anglai, negalėdami susisiekti dėl ispanų, E, kadangi irgi buvo kitokios tikybos, ne katalikai, o vieną iš mutavusio virusų formų priėmė kaip e, anglikonybę, protestantizmą, tai negalėdami susisiekti su Indija, jie susisiekė su kitom, e, su Kinija, Indija, tai jie susisiekė per Arhangelską, per Maskovijos kunigaikštystę ir iš esmės Arhangelskas yra net ne rusų darinys, o britų, įskaitant visą ginkluotę tos Moskolijos valstybės, yra sukurta ir apginkluota anglų, net iki pačio dienai e, maskoldiškas žodis, rusiškas žodis armija yra nekas kita kaip arm ginkluotė. Tai yra parodo, iš kur ta ginkluotė atvyko į Maskolijos kunigaikštystę ir kokiems tikslams. Tai tas tiltas jungiantis Didžiąją Britaniją su Kinija tapo tramplinas, sakykime, Arhangelskas, e, Strogonovų giminė ir e, Maskolija būtent galima pavadinti E, sustiprinta ginkluotė, britų ginkluotė, anglų ginkluotė, e, irgi pradėjo tas ekspansija į e, aukso ordo žemės, labai sėkminga ekspansija, iki tol jiems nelabai sekėsi. Tai va tam šimtmetyje mes matome labai sėkmingą geopolitinį žaidimą Britų, anglų, tai yra tautiškai orientuotų vis tiek valstybių, kurios atsiskyrė nuo to meto ES, kurią vienijo Vatikanas, katalikiška ideologija, sukurdami savo sąjungą ir į kurią įjungia Skandinaviją, taip pat protestantišką Vokietiją, ortodoksišką Maskoliją. O mes e, tuo metu ištikę tos e, roto viruso šalutinio efekto, taip ar šalutinio veiksmo, kuris lietuviškai skamba kaip tryda, tai nieko kito neveikiam, kaip iš esmės e, Nu, paprastai, jeigu tai pasakyti, iš tikrųjų tridaliojom ir e, taip tridaliodami praradom visas jėgas. E, kovojom, kovojom, kovojom ir jeigu pasižiūrėti, dėl ko mes kovojom, visos kovos mums baigdavosi nesėkmingai ir mes buvome toks bastionas, e, smaigalys jėtės, e, pačios katalikų bažnyčios kaip karinis smaigalys. Apie Kitoj e, laidoj apie tai daug plačiau pakalbėsim, nes tai konkrečiai susijęta su Liublino unija. Ir e, ne tik su Liublino unija, bet ir su e, sarmatizmu, kuris dalinai, apie tą aš pakalbėsiu irgi ideologiją, irgi labai buvo sėkmingai pašalinta, eliminuota jezuitų kontraformacijos pasiekoje. Kol buvo ta sarmatizmo ideologija dar, tol valstybė buvo galinga tiek kariškai, tiek ideologiškai, tol turėjo savo šaknis, o nukirtus tą sarmatizmą šaknis praradom ir mes pradėjom atradinėti, kad e, tam tikri dalykai pirmą atsirado ne pas mus, o tai, kaip minėjau, Coca-Cola gert sveikiau arba bulves valgyti sveikiau negu vietinius rugius ir taip mūsų ekonomika žlugo. Tai tam pasitarnavo labai daug jezuitai konkrečiai ir apie juos irgi kalbėsim šiandien. E, dar ta valstybė galinga turėdama pasienių su Turkų imperija, E, su Kazanės Hanatu, su Aukso Ordos, sakykime, likučiais dalimis, e, buvo sukurtas toks e, samdinių, laisvų, samdo, laisvų žmonių samdinių, kurios tie turka kalbė įvardino kaip kazakai, kazokai. E, tai yra laisvas žmogus, nuotikių ieškotojas. Tai tas pasienis mūsų su Otomanų imperija, su, su dabartinė Turkija, sakykime, mes tuo metu turėjom sieną su dabartinė Turkija, ten mūsų siena baigėsi, labai įspūdingai turbūt skamba, bet taip mes turėjom sieną su Turkija trukams tai ypatingai irgi smagu išgirsti dažnai būna. Tai kazokai, tai yra turkų kalbo žodis, kaip ir bajoras, aš minėjau, yra irgi turkų kalbo žodis, tai yra tie laisvai samdomi žmonės, kurie buvo atliko pasieniečių darbą. Tai yra patys paprasčiausi ginkluoti samdiniai už teisę, už galimybę saugoti, jie gaudavo privilegijas. Ir būtent su tom privilegijom E, kadangi didžioji dalis jų buvo iš Rutenijos, iš Rusijos ir jie buvo didžioji dalis pravoslaviškos tikybos, nekatalikiškos tikybos, tai konfliktams e, eskaluojantis ideologinių pagrindų. Čia vėl Liublino unija konkrečiai, kuri pašalino suvaržę visų kitatikių, iki tol buvusi tolerantiška valstybė, iki tol buvusi e, siekusi, kad visi gyvenantys žmonės ištikimai tarnautų valstybei, būtent buvo pašalinta ta ideologija ir tai buvo sarmatizmas, pašalinta ir paimta, kad ištikimai turi tarnauti katalikiškai ideologijai ir čia aš manyčiau, vat ir yra ta pradžia to tokio galingo roto viruso. E, kur Chmelnickis konkrečiai e, buvo to tvano e, pradžios pabaiga. Ir kita dar bėda buvo, kad tuo pačiu laikotarpiu mūsų bajorai užsimdami karais e, su Turkija, su Moskovija, į savo ūkius e, pradėjo samdyti nebe vietinius gyventojus, o prisamdę išeivių iš Ispanijos ir iš e, tos pačios Otomanų imperijos pabėgusius arba iš Austrijos išvytus vadinamosius žydus. Tai vat viena iš pagrindinių e, Chmelnickio judėjimo, e, karinio jau judėjimo dėl e, jų statuso, dėl jų reikšmės valstybei kitokios tikybos buvo dėl to, kad didžioji ūkių dalis, fermų vadinamųjų, žemdirbystės ūkių buvo atiduota tiesiog valdyti žydams. Ir tai mes turim taip pat žinoti, negalim šito apeiti ir tai sukėlė milžinišką vietinių gyventojų pasipiktinimą, nes nebe vietiniai gyventojai buvo šeimininkai. Mūsų bajarai kare O vietoj bajoro atvyko kažkokie tai ateiviai iš kažkokių tai kitų valstybių ir pradėjo savo tvarką diktuoti taip, kad vietiniai gyventojai sukilo ir suruošė masinės skerdinės tiek tų bajorų, kurios priėmė tos išeivis, tiek e, tų išeivių. Tai tas yra nepaslaptis ir Chmelnickis dažnai E, būtent to pasinaudodavo vadinamieji kazokai ir Bet apie tai galbūt daugiau laidos eigoje. Vienas galbūt iš svarbiausių dalykų, tai tuo pačiu buvo ir e, religinės valdžios silpnėjimo metas, nes atsirado reformacija, kontrreformacija, iš esmės jos tarpusavę aiškindamasis renesanso pasiekoje, atgimimo pasiekoje, e, miestiečių sluoksniui stiprėjant, e, tai taip pat stiprėjo ir mokslo mintis, jau nebe religijos, bet mokslo. Mokslo surišto su gamtos stebėjimu, su gamtos reiškiniu, nes iki tol visi reiškiniai galėjo vykti tik bažnyčios viduje ir tik tai bažnyčios viduje vykstantis reiškiniai buvo galima aptarinėti. Jeigu tu aptarinėdavai ne bažnyčioje vykstančius reiškinius, tave ant laužo bažnyčia sudegindavo. Ir Lietuvoje tokias inkvizicijos bylos vykdavo labai įdomiai, Domininkono aikštė e, yra buvusi Lenino aikštė, E, dar kitaip e, Vilniuje priešais, e, kur yra dabar, kur buvo saugumo muzikos akademija. Lukiškio aikštė dar kitaip žinoma. Tai šitoje aikštėje inkvizicija oficialiai ir viešai katalikų domininkonai, būtent domininkonų vienuoliai, atlikdavo mirties bausmes e, tiems, kas aptarinėdavo reiškinius vykstančius nebažnyčiai. <laughs> tai jeigu gydydavai nebažnyčiai žolelių pagalba, O tai tada tave dažniausiai ištikdavo mirtis e, viešoj vietoj, Lukiškio aikštėj. Ir ta Lukiškio aikštė iš tikrųjų yra viena iš krūvinausio aikščių Lietuvos istorijai. Tai ne tik saugumas tenai e, KGB Sovietų sąjungos veikia, bet jeigu tie veikia tik apie 50 metų, tai domininkonai, kaip katalikų bažnyčios saugumas, kaip inkvizicija, ten veikia daugiau nei porą šimtų metų ir ten yra nemažai nukankintų žmonių, nemažai palaidotų ir be abejo reikėtų turbūt kažkaip įamžinti tą reiškinį reiškinį, kad pas mus buvo žudė ne tik tai e, Sovietų Sąjungos represinės institucijos, bet katalikų bažnyčios institucijos represinės taip pat sėkmingai ir daug nužudė žmonių toj pačioj Lukiškė aikštė, kur žudė Sovietų Sąjungos. Toks neatsitiktinis, aš manau, kartais netgi simbolizmas. Tai Bet vis tiek sankirtoje šitų ideologinių karų mintis pradėjo laisvėti žmonių. E, daug žmonių be abejo turėjo pakloti, atiduoti savo gyvenimą už tai, kad tu galėtumai pradėti aptarinėti reiškinius nebe bažnyčios ribose. Ir vienas galbūt iš svarbiausių mokslininkų to meto, tai buvo Anglijai gyvenęs e, Newtonas, Izakas Newtonas 1687 metais, galim pasakyti, vainikavo ir viešai apibendrino visų alchemikų, tai yra visų tų, kas užsiminėjo gamtos reiškinių simbo, simbo, simbolizme paslėptais e, tyrimais. Tai alchemikai jos vainikavo Newtono nupeštą, apibendrintą galaktikos visatos vaizdas ir vat jo apibendrintas vaizdas iki pačiai dienai kažkodėl tai vyrauja. Tai jisai padarė priešingai, negu tai buvo katalikiškoj sistemoje įprasta, krikščioniškai. Jisai pažiūrėjo į visatą į galaktiką kaip į mechaninį darinį, kuris yra laisvas nuo kažkokio tai kurėjo, kuris ją sukūrė. Tiesiog jisai padarė prielaidą. Jeigu buvo kurėjas, tai jis jie padarė ir kaip laivą paleido inertiškai plaukti. Ir va tada gimsta inertiškas mechaninis pasaulis e, dvasios pradas pasidaro anapus tikrovės, anapus fizikos, tai yra metafizinis pradas pasidaro, o čia fizinis pradas. Ir tai yra tik taip priešingybė, taip kaip e, buvo soci, e, internacional socializmas komunistų pa, e, asmenį ir nacional socializmas e, nacizmo, tai va ši čia susikūrė tokią pat priešingybę. Jeigu vienoj buvo tik tai dieviškasis pradas, aiškinamas, tai šitoj sistemai buvo išmestas deviškasis pradas ir palikta visiška mechanika. Tai yra priešingybė mistiniai katalikybei, kuri neigia tokias galimybės. Ir va tom, sakykime, šitos sistemoje mes, žmonija, tiesiog padaromam tokios deterministinės sistemos mechaniką. Kiekvienas iš mūsų tampa tos deterministinės sistemos mechaninė dalimi. Tai yra inertiškai judančių e, e, žmogaus proto vaizdinių sistemos sukurtais įkaitais. Tiesiog jie inertiškai juda ir mes visi inertiškai turim judėti, net neklausdami. Tai yra, religijos vietą užėmė mokslas, kuris tapo religija. Ir kai sakoma, kad tai yra mokslas, pasakė. Dažniausiai mokslas iš tikrųjų šiuo atžvilgiu yra tik religija, nes už to neina paaiškinimas. Tai va čia yra Izako, Izako Nitono darbas, irgi savotiškai, sukurta priešingybė, bet tai natūrali minties raida. Taip, centras iš Deus Ex mašina, tai yra mechaninio dievo perkeliamas į mechaninę sistemą, žmogus mastantis versus sistemos žmogus lieka jos pakraštie. Tai yra žmogus mastantis versus e, sistemos žmogus lieka pakraštie iki pačiai dienai. Iki, tai vat Newtono yra tam tikras minties įtakas, įtaka, kuris e, vėl supriešino ir tam tikrus dalykus padarė, kurie įtakoja mus. E, E, pats svarbiausias turbūt to laikmečio įvykis be e, šitos mechaninės sistemos gimimo, inertiškos sistemos Newtono, tai yra legendinis vienos mūšis, e, kuriame Lenkijos, kara, Lenkijos Lietuvos valdovas Jonas Sabeskis sumuša Otomanų imperijos pajėgas karinės. Tai buvo 1683 metais, tai yra keli šimtmečius, beveik 700 metų trukęs E, vizionisto e, Mahomedo, vizionistas jisai buvo, apie 600 metus gavęs viziją, kad e, e, islamas kaip religija turi plisti trim kryptim. Vieną pro Šiaurės Afriką, kitą pro Bizantijos imperiją ir trečia eiti iki Persijos, nuo Persijos, per Persiją iki Kinijos, ką jisai ir padarė. E, iki pačiai dienai Ugurija Kinijos yra islamiška ir beveik pasiekė Japonijos krantus taip pat. Tai Sobieskis e, sužlugdė, sužlugdė e, visą tą Mohamedo viziją. Jie turėjo susijungti kažkur tai ties vieną, e, o galbūt ties Paryžiumi. Tai yra kaip gniauštais turėjo apkabinti Europą ir e, tam glebių uždusinti iš esmės e, katalikišką ideologiją. Tai, sakykime, vėl buvo ideologijų karai, kuriuose žmonės irgi mechaniniais raikteliai, taip kaip ir moksliniais sistemoje šiai dienai. Mechaniniais raikteliai. E, tai tas legendinis mūšis e, pakeitė Europos veidą ir pašalino e, Otomanų imperijos grėsmę visiems laikams iš Europos, kad tai įvyks, kad ta Mahomedo vizija įvyks, tai 1683 metais, tai turbūt galbūt vienas iš svarbiausių karų, laimėtų ir mūšių e, katalikiškų pajėgų. Tai vat aš kaip minėjau, mes kariavom ne savo karus ir tie karai mus pribaigė. E, ideologinius karus kariaujant, tave visą laiką kažkas tai pribaigs kitas. Tai yra tas, kas sukūrė tą ideologiją. E, taip, E, bet iš esmės, jeigu dar giliau pasižiūrėsim, tai va tos ideologijos krikščioniškos, sakykime, pažadėta žemė, išrinktoji tauta, mes esam pažadėti išrinktoji tauta, o pažadėta žemė mums indėnų, arba afrikiečių žemė, arba Australijos aborigenų, tai nėra jų nuosavybė, tai yra mūsų nuosavybė iš dieviškos teisės, tai mes atvažiuojam, kas pirmas kryžių ten įsmėgė, to ir žemė. O toliau ten tie vietiniai, nu, vietiniams nebuvo taikomi statymai, nes jie nelaikėmi buvo žmonėmis nuodėme, buvo padaryti tik tai krikščioniškai krikščionių nuodėme. O kadangi tie nežinojo, tai jie buvo laikomi gyvuliais, paprasčiausiai ir todėl ten jį nušat, pasmauk, pakartam, sudeginti, e, pagal apaštalų skaičių dažniausiai degindavo tos, kurie nenorėdavo priimti krikščionybės. Tai sudeginti 12, ten 13 ir paukšt e, visiems kaip pavyzdį, e, kad kaip su gyvuliais elgiamasi. Tai vat, lygiai tas pats vyko ir islamo įtakoj su arabais su arabų pasauliu, kur dominavimą perėmė turkai, turkai, mongolo atšaka. Tai lygiai jokio skirtumo. Tai va ta Turkų imperija e, su islamu ir krikščioniška imperija, europinė, taip sakykime, e, įskaitant mūsų valstybę, tapome mes kolonistinėmis siurbelėmis tokiamis, kurios gyveno kitų sąskaitą dažniausiai. Šiai dienai panašiai ir yra, nes jeigu tiek valgytų kiek europiečiai, tai e, arba amerikiečiai, tai turėtų žemės dydį septynis ar kiek ten ar tris kartus didesnė žemė būti. Tai Iš vienos pusės gal ir gerai. Kaip čia pažiūrės, iš kurios pusės. Tai e, tas karas, e, pradėtas Otomano imperijos ilgai ruoštas, prasidėjęs 1663 metais prie Vienos, buvo baigtas E, Lenkijos Lietuvos valdovų ir Lenkijos e, pagrindė dalyvavo Lenkų karinės paėgos, nes mes lietuviai dalyvavome iš kitos pusės. Tuo metu Rutenija arba dabartinė Ukrainos teritorija, kur praėjo pasienis e, su Turkija, mes taip pat laikėm savo paėgas ir kovojom su tuo metu sukilusiais kazokais. Tai lietuviai šaudė kazokus, pravoslavus, o mm, Lenkai šaudė turkus prie vienos, bet tai buvo vienodai dažnai kalbama, kad lietuviai nedalyvavo. Lietuviai šitam kare dalyvavo tik tai tie, kad saugojo ir prie juodosios jūros. Kad nesėkmės atžvilgio dar e, kažkokių e, pasisukusių įvykių eigoje mūsų valstybė nebūtų sunaikinta Otomanų imperijos. Tai lietuviai atliko neką mažesnį vaidmenį vienos mūšėje, negu kad ir lenkai, kai dažnai mendoma pabrėžti. E... 1666 metais irgi labai svarbus daly, e, svarbus reiškinys įvyko Moskovijai, tai yra raskolas, skilimas. Kai Nikonas, patriarchas Nikonas įdėgė eilę reformų, kurios pasibaigė bažnyčios kilimu ir taip atsirado e, pravo, pro, ta vadinamoji ortodoksų pravoslavų ir starovėrų bažnyčia, kurie atsisakė tam tikrų pareigų vystyti. Tai e, tas Nikonas pasistengė suvalstybinti bažnyčią ir padaryti ją ištikimą karaliui, kai tuo tarpu pravoslavai, tai starovėrai atsisakė, pasakė, nu, prie ko čia tas karalius, mes išlaikysim savo papročius ir va tada didžioji dalis e, Sibiro gyventojų tam, kad nebūtų naikinami pravoslavų bažnyčios, gavo bėgti vykti kas į Sibirą, o kas į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Tai irgi tiesiogiai su mumis susieta, kad mes priglaudėme jų persekojimus protestantus, taip pavadinkim, arba reformatus, taip kaip nuo katalikų bažnyčios e, bėgo kalvinistai, liuterė. Tai vat e, tas Nikonas pagimdė lygiai tokią pat reformatų judėjimą ortodoksų bažnyčios e, rėmose Ir e, mes e, priėmėm didžiąją dalį pravoslavų, e, tų sentikių, kur didžioji dalis tų senųjų starovėrų kildinama yra būtent iš to laikotarpio. E, yra vienas iš svarbesnių tokių sutarčių yra e, Ugoda Hadzecka, e, Hadičio e, sutartis. E, kuri buvo pasirašyta 1658 metais tarp Lietuvos Lenkijos didikų ir tarp kazokų. E, kazokų, e, Rutenijos kazokų, Rusijos kazokų, kad jie gautų tokias pat privilegijas kaip ir mūsų šlėchta. E, tai yra tas 10-15 procentų, kaip aš minėjau, gyventojų, kurie dalyvavo įstatymų, kurime valdyme, tai, bet tai buvo Liublino unijos pasiekmė. Tai tas karas su savo pačiais piliečiais buvo tik tai dėl to, kad mes paklausėm katalikų patarimo iš Vatikano, kad neturi būti viena teisinga ideologija. Ir gavom srėpti tai, ką kažkur, kažkas, kaip aš prisimenu labai įdomiai, su Kinijai, Kinijai Mao Dzedunui rusų mokslininkai patarė e, rugius apsaugoti, derlių apsaugoti paskaičiavo, kad paukščiai labai daug suvalgo e, grūdų. Todėl reikia išnaukinti paukščius, žvirblius, visokius balandžius. Ir tada visi kiniečiai su pagaliais laksti ir daužė tos paukščius, išdaužė paukščius labai sėkmingai. E, daugelį vietų jų visai neliko. Ir atsitiko kita nelaimė, pasirodo, vabalų padaugėjo ir tie vabalai dar daugiau suvalgė to derliaus negu kad tie paukščiai. Nu, nuo to laiko su Mao Dzedunu rusai kaip ir nebebendravo. Bet skirtingai mes, mes e, tų patarimų paklausė iš Vatikano, mes e, pridarė tam tikrų žingsnių, mes ir toliau manome, kad ten yra kažkoks ypatingas centras, ko aš drįščiau abejoti. Tai va šita sutartis, Adzetso, 1658 yra nepaprastai svarbi, nes E, šitos unijos sąjungos aptarimo e, eigoje buvo sukurta Rutenija. Dar kitaip žinoma kaip Ukraina. Tai yra Ukrainos istorijos pradžia, po Chmelnickio po teisinis e, susikūrimas būtent buvo šita sutartis. Ir 1600, bet prieš tai sekė va, tas Džespospolitos 1655 metų Liublino unija įvykusi, kuri suvaržė senąją Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų dinastijos, visus, kurie buvo gedminaičiai ir kurie buvo didžioji dalis jau tapę ortodoksais. Tai vat jie jau prieš tą Liublino uniją e, dalinai pasitraukė į nepriklausomą nuo Lietuvos Lenkijos valstybę, ideologiškai nepriklausomą, kuri buvo Vladimiro Susdalės Vladimiro Susdalės kunigaikštystė e, Tatarstano sudėtyje. Ir vienas toks mažas miestelis buvo kaip Maskva tenai. Tai tą miestą ir pasitraukė e, į tą valstybę Vladimiro Susdalės ir tie gedminaičiai. Ir e, jie, ja, jie būtent gedminaičiai ir išlaisvino nuo aukso ordos e, politiškai. Ir e, jie būtent sugrįžo į Lietuvą šalindami katalikišką šlėchtą. Ir taip mes matome, kad 1655 metais buvo iš karto į Vilnių, pir, pirmą kartą Vilnius istorijai buvo užimtas nuo Gedimino laikų, galim sakyti, kažkokios svetimos jėgos. Tai tavo atliublino unija baigėsi to, kad Gedminaičiai atgal iš esmės beveik be pasipriešinimo sugrįžo į Vilnių 1655 metais ir Vilnius išbuvo šeš tarp 6 ir 13 metų, taip, e, Maskovijos okupuotas. Tai yra tie patys gedvinaičiai pašalino tos pačius katalikus, bet visas karas vyko tik tarp mūsų pačių. Tai va, tas ideologijos virusas yra vienas iš pačių baisiausių pavyzdžių mūsų istorijai ir jeigu mes nežinosim, be abejo, mes vėl darysim tas pačias klaidas, žudydami vienas kitą. Pač... Aivarai, gal jeigu nieko apie jas pertrauksiu ir kaip tik kalbame apie Maskvą ir sakėmgi, šiandien turim taip, paruošę iš taip. tikrųjų gerų dainų, ar ne? Tai taip. specialiai Ramšteinai ir Moskau netrukus grįšime į vėl. Ačiū. Žiauri tikrovė. Kągi, po dar vienos dainos ir muzikinės pertraukėlės grįžtame eterį. Iš tikrųjų, keistoka daina, kaip ir, kaip ir minėjau. Apie Maskvą kalbam labai tiko, gal arbūt, ne? Taip, taip, labai gražiai visą tai pamatė 1, 2, 3, kokias dainas dainuoja. Iš viena kolona žengia dainavo katalikiškas gesmės, 1, 2 traukia ortodoksiškas, pravoslaviškas gesmės ir 3. Trys E, reformatoriškas gesmės. E, Radvilos taiga pasižiūrėjo, kad valstybė iš esmės pasidalinta ir sugriauta po Liublino unijos, e, tiek ideologiškai, tiek ekonomiškai, ypač po Chmelnickio sukilimo, kuris prasidėjo 1648, o baigėsi pilnai 1667 minėtąją taiką, kai buvo sukurta Ukraina. Tai 1, 2, 3 jie paskaičiavo, kas čia dabar baisiau ir nutarė, kad mažiausiai baisus iš to trijų kolonų yra švedai. E, Ir būtent Kedainiuose Radvilos, mes apie tai praeitą kartą sudarė sutartį, pagal kurią lietuviai nutraukė, sustabdė Liublino unijos galiojimą ir e, sukūrė teisinį precedentą de facto ir de jure sąjungą su e, Švedija reformatorišką, e, e literoniškąją. Taigi, tęsiant toliau, Aivarai, apie <laughs> Maskvą ir visą kitą, ką pradėjote prieš. <laughs> Taip, tai, žodžiu, e, Radvilas e, įvedė tą Daugelis Lenkų kaltina iki pačiai dienai Radvilos valstybės sugrėvimų su šita Kedainė unija. Nors mano supratimu, jeigu Lenkai nebūtų maišęsis tarptų visų mūsų sutarčių, tai mes turėtumėm visiškai kitokį vaizdą pasaulio. E, galbūt net ir Junktinio Amerikos valstybių šiai dienai būtų įtaka mažesnė negu tos valstybės, kurią sugriovė Lenkai su savo ideologiniais roto virusų žaidimais. Tai pradžia, kaip aš minėjau, 1648 metais tas Chmelničkio sukilimas dėl to, kad mūsų bajorai kreudami pilna privežė imigrantų kažkokių tai, kurie užėmė vietinių žmonių darbo vietas. Tas dažnai dabar ypatingai matosi Suomijai labai stipriai. E, netgi kitokios dokumentos spalvos išduoda ir apriboja, kad vietiniai žmonės turi turėti pajamas. Tai kai, o Lietuvos didžioji kunigaikštystė yra vienas iš tų pavyzdžių, kur būtent e, įtakinga galbūt finansiškai e, hebrajų bendruomenė atsikėlusi. E, katalikų bažnyčia su ją labai gražiai žaidė, e, vis, viskom apkaltindama juos pačius, o iš pasko sekė pogromai vadinamieji, Khmelnytskio pogromai ir visi kiti. Bet, kaip sakiau, ideologija ta pati, kuri pasislepia dažniausiai ir pasakom, atsiprašom, mes esam nekalti avinėliai ir, e, pavyzdžiui, kad ir to pačio Galilėjaus atveju, apie jį šiandien irgi šiek tiek pakalbėsime, kuris e, paėmė ir e, pasakė, kad, žinot, ne, sau, ne Žemė pasaulio ir visatos centras, o Saulė. Už tai inkvizicija jį pagavo, čirškino kojas, nagus draskė ten, e, dar visokius instrumentus kaišėjo, kur pakliuva e, iki nukraujavimų ir e, tų kankinimų, kurie truko apie 2-3 metus jam, tiek inkvizicija ties jo dirbo, tai jisai visgi pakeitė savo nuomonę, kad Saulė nėra pasaulio centras, Žemė yra pasaulio centras. O po to po 300 metų atsiprašai ir pasakai, atsiprašom, suklydom. E, <laughs> tai ištaisykit klaidą tada. E, ekskomunikuokite visus tos vyskupus, kurie tai darė. Ekskomunikuokite visus tos kunigus, kurie parašė. Paskelbkite, kad tai ir kompensuokit, ištaisykit klaidą finansais. Nu, galbūt kokį 300 bažnyčių teks Italijoje parduoti, nu, bet tai ištaisykit šitą klaidą. O net žodis atsiprašau negalioja, jeigu klaidas yra netaisomas. Tai... E, čia aš vėl aplink mokslo, tai aš dabar trumpai paminėsiu vieną irgi šitakingiausių mokslininkų, kuris e, tarnavo artileristų, e, patrankininkų, taip, <laughs> jeigu lietuviškai būtų puškininko, tai Kazimieras Simonavičius. 1650 metais jis pabėgo irgi iš tos sumaišties apimtos valstybės į Olandiją. Jisai, nežiūrint tai, kad jis norėtavo kilęs, Tai lietuvis tai po vieno konflikto su Lietuvos didžiojo kunigaikštystės generolu jisai išvyko į Olandiją ir ten parašė knygą Amsterdame. Tai buvo emigrantas jau e, šitų ideologinių karų pasekoj. E, išleido veikalą didysis artilerijos magnu, e, menas, lotynų kalboje. Tai pirmoji pasaulyje knyga, kuri pateikė daugia pakopės raketos, raketinės artilerijos sukūrimo teoriją ir brėžinius. Ir jeigu žino tas sparnuotasias raketas, tai būtent yra būtent to Simonavičiaus pirmųjų sparnuotųjų raketų brėžiniai bendrai tikrovėje, taip kad tai yra raketė e, Žemaitis, yra, sakykime, tuo metu Žemaitijos kunigaikštystė buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystė. Tai vat būtent Žemaitis e, pabėgęs iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės religinių karų pasiekojo, Olandija išleido knygą, kuri yra moderniosios raketo ir kosmoso technologijų pradininkas. E, tiek teoretikas, tiek tiek praktikas. 1651 metais amatininkų gildijos Olandijos, Europos pasamdė tikėtiną žmogžudžius, kurie jį ir nužudė už tai, kad jisai visas jų paslaptis sudėjo į knygą. Tai yra, mes irgi mažai žinom, kad po tik knygą išleidus jisai paslaptingom aplinkybėm buvo nužudytas ir dauguma jį būtent kaltino už tai, kad jisai sukūrė ir paskelbė jų paslaptis e, visų tų alchemikų, amatininkų gildės. Labai gražus jo posūkis yra. Leiskim raketoms tarnauti Venerai, nekraujo ištroškusią Marsą toksai. Čia yra Simonavičiaus e, žodžiai. Tuo pačiu metu, 1651 metais, irgi labai svarbu, kad iš Prancūzijos irgi tų religinių karų, hugenotų karų, reformatų karų, roto viruso pasiekoj modifikuoto, pabėgo anglų filosofas Tomas Hobsas, kuris išleido knygą Levitanos, kuriais apibrėžia, pirmą kartą yra apibrėžiama mintis, teoretiškai, taip sakykime, Europai, apie socialinį kontraktą apie to socialinio kontrakto neišvengiamą būtinybę. Toliau jau modifikavo, modernizavo ir Descartes kiti jau iš, ištobulino tą mintį e, Tomo Hobso. Tai žmonės sudaro kontraktą su vyriausybė, kuri turi užtikrinti gerbuvį jiems, vyriausybė neužtikrintanti gerbuvę turi būti nuverčiama, pilietis nesilaikantis kontrakto nubaustas. Valstybė, tai yra ne monarchijos bažnyčios, dieviškoji teisė valdyti žmonės, o tiesiog apipusė bendruomeninė sutartis, kur e, bendruomenė turi iš to klestėti, o neskursti. Jeigu yra skurdžiama tokia vyriausybė, e, čia Hopso žodžiai, e, jeigu neužtikrina gerbuvį, turi būti nuverčiama, pilietis nesilaikantis kontrakto nubaustas. Tai čia yra viena iš tų tokių, kai stebėjo, ką mes veikiam, ką darėm ir jisai apibendrinam. E, Tais pačiais metais, 1651, jau Maskovijos kariai, tai yra tie patys gedminaičiai, ko geriausiai e, apginkluoti arms angliškai, ar ne, Angli, angliškais ginklais, sukuria kelią ir toks Khabarovas e, nusiaubė Kinijos pasienyje jau gyvenusias gentis ir Rusija, ta Maskovija, sakykime, pasiekė Manžūrijos jau provincijos pasienį. E, ir pirmuosius kinų Moskovijos mūšius laimėjo kazokai, be abejo, ten buvo irgi savotiškai laukiniai vakarai, kurios labai greitai caras centralizavo ir pajungė į savo globą, o tos, kurie tą kelią tiesė tenai, buvo pašalinti ir tiek. E, tai va tas laikotarpis, e, 1600-1700 metų yra svarbus tuo, kad nuo Tridento bažnyčinio, tai vat pereisim kitoj laidoj 1500 metus, tai vat Tridento bažnytinis susirinkimas, kuris truko nuo 1545 iki 1563 metų, tai pasibaigia 1648 metais, galim pasakyti, tai yra po 30 mečio karo, kuris prasidėjo 1618. Tai vad kodėl tai yra svarbu, todėl kad prasidėjus reformacijai, pradėjus kurtis tautiniams valstybėms ir slystant iš e, Vatikano, iš Jungtinės Europos Sąjungos to meto ideologinių pagrindų. E, Bohemijos protestantai atsisakė paklusti karališ katalikiškam Hasburgui, išrinko savo valdovą, patvirtino ir pasakė, eikit jūs su savo Vatikanu, mes turime savo Vestvą, Bohemiją, ten, sakykime, su Praha ir dar, ir čia mokesčiai visi pasiliks. <laughs> tai 30 metų karo pradžioje, katalikiškoje Austrijoje kovojo su protestantiška Vokietija, karas baigėsi Vesfalijos sutartim 1648 metais, Tokia apibendrinti galim visą tą sutartį, kieno žemė, to ir religija. Tai yra gavo gerai dantis Hasburgai, katalikai visi, kad beje Hasburgai iki pačiai dienai vadovauja švenčiausios mergelės Marijos tautonų ordinai, tai yra kryžiuočių ordinai, e, tas, kuris, kurio kovojo Vytautas, Gediminas, vadovaujate patys Hasburgai. Taip, jeigu iškosit kryžiuočių, susiraskit Hasburgus vieną ir pabendraukit su jais. <laughs> E, tai va, taip kaip ir šita, sakykime, bohemijos protestantai ar panašiai. Tai e, kieno žemė to ir religija. Šventoji Romos imperija e, skyla į globalę katalikišką ir į tautocentristinę protestantišką e, Europą karalius gali apsispręsti, tai yra ta Vesfalius, kad karalius gali pats apsispręsti, kokią nori religiją jam primtina. Ir nuo to prasidėjo Šventosios Romos imperijos decentralizacija, kurią, kaip aš minėjau, Napoleonas pribaigė. E, tai E, e, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės metai e, laivyno, tai buvo nuo 1638 metų, kaip aš minėjau, Fort Jakobas, Gambija, Tobago salos, didžioji dalis netgi cukraus pramonės, dramblio kaulo, tabokos ir kavos Europoje, būtent buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės rankose. Ir įdomiausias toks galbūt irgi faktas bus, kad žodis šit E, this us. E, tai anglai perėmė iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laivyną. E, tai yra tas populiarus angliškas žodis šit yra perimtas iš mūsų laivyno. Netgi žodžio ir ta etimologija oficialiai patvirtina anglų kalbį. Būtent iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laivyno. Dar yra svarbus metas 1617, kuomet Švedijos karalius Gustavas Adolfas e, Reikstage išdėstė tautinės e, Riksdag, e, švediškai Riksdag, tai yra Seime, išdėstė tautinės valstybės tikslus. 1617 metais e, liuteroniškos Švedijos karalius Gustavas Adolfas išdėstė tautinės valstybės tikslus. Taigi, kas jeigu norit pasidomėti, kokie yra tautinės valstybės tikslai, tai galit pasiskaityti šito teoretiko veikalus, bet tai yra vėl liuteroniško įtakai sukurti ir labai atsargiai skaitykit, nes ten to euroto viruso užkrutų gali būti taip pat. Tai jisai irgi tame jo veikale yra labai svarbiai ir pokalbiuose pabrėžta, kad būtinybė turi būti kolonizuotas, užimtas katalikiškas visas Baltijos jūros žemės. Ta prasme, jeigu šitų žemių neužims, tai savotiškai saugumo nebus niekomet. Tai čia 1617 metai. E, Ir a, būtent tuo metu Švedijos karalius 1617 pasirašo a, e, Stolbovo sutartį, a, kurią kaip tarpininkai tarp e, švedų ir e, Moskovijos, Vladimiros Uzdalės kunigaikštystės, Moskolijos, dalyvavo Anglai. E, nes jeigu būtų jiems nutrūkęs visas kelias į Kiniją, į Indiją per Moskoviją, į Persiją, jiems būtų buvęs ne, buvę nekas tuo metu. Todėl jie pasistengė, kad Anglai, kad Moskovija susidraugautų tuo metu su Švedija ir va tie visi vadinami švedų karai, e, nustekenę ir Rusiją pakankamai, Moskoviją, nustekenę mūsų valstybę. Iš esmės, m, jeigu kas ieškos priežasčių, tai turėtų pradėti nuo Stolbovo sutarties, kurioje būtent Didžioji Britanija dalyvavo kaip tarpininkai tarp šitų valstybių ir ta vat, modernioji Rusijos armija, strelcai ir visi kiti buvo sukurti būtent anglų. <laughs> ne, ne e, Ivano Rūšė ar dar kažkitų carų. E, svarbiausias turbūt įvykis Vatovai Vladimiro Susdaliai kunigaikštystėje vis tampant e, cent, centruojančią jėgą pravoslavų ortodoksų bažnyčios, kai mes e, būdami kaip Lietuvos kunigaikštystė atsisakėm savo ideologijos, kurią buvo Gediminas uždėjęs, nes jinai buvo pavadinta pagoniška, tai yra neverta dėmesio. Čia tos Liubino unijos tą ir padarėm. Tai e, Gedminaičium atvežtas Maskvon, e, prūsas toksai, e, iš Kabila, e, Kambila giminės sank, atžala, atšaka, Mikhailas Romanovas 1613 metais žemės susirinkime Zemskis Sabor, caru buvo išrinktas Mikhailas Romanovas ir tai yra Gedminaičių atvežtas į Maskvą ir Gedminaičiai iš esmės tampa tokią marionetę turėdami, tai yra Romanovo, e, Mikhailo Romanovo. E, kur ta Romanovų dinastija toliau tapo vėliau, kaip aš minėjau, vokiečių manipulacijos įrankių, dar kitų valstybių ir panašiai. Bet jų asmenyje yra visa Maskovija suvienima kaip valstybė, bet už to stovėjo vienas žmogus niekada nieko nepadarys, yra daug valstybininkų, be abejo, be ekonominio pagrindo, ūkinio, taip sakant, ir ideologinio nepadarysi nieko, tai Gedminaičiai sugebėjo apjungti visas besiginčiančias jėgas ir sukurti 1613 metais dinastiją, aplink kurią pradėjo centruoti visą jėgą. Ir man patinka Mao Dzeduno žodžiai. E, posakis. E, aš ne apie esmę, ne apie posakį. E, Tai <laughs> stebuklai tampa įmanomi, kai tu pasieki dugną. Tai Vladimiro Susdalės kunigaikštystė buvo dugne, e, Prūsija tuo metu buvo dugne, e, savotiškam dugne, nes e, atskilo nuo centro, nuo centrinio finansavimo, sakykime, kažkokią. Tai. E, tuo pačiu ištiko ir Skandinavija ir tada stebuklai pasirodo yra įmanomi, kai tu esi pačioj tragiškiausiai būsenai padėti, tada gali atsispirti nuo dugno ir kilti. Aišku, jeigu tu dar ieškai, kur tas dugnas toliau kasiesi, tai tik tai laiko klausimas, kada tu uždusi. Tu turi ieškoti tų taškų, nuo kurių tu gali atsispirti pakilti. Tai, pavyzdžiui, e, Švedijos karalius labai aiškiai apibrėžia, kokie yra tautinės valstybės tikslai. Nu, paprastas dalykas. Tai... Lygiai Maskva apibrėžia taip pat, kas yra centruojanti jėga pas jų. Ir tada buvo apibrėžta ta idėja, kad tai yra Romanova, naujoji Roma. Ir todėl Romanovai buvo tiesiog parinkti pagal tą pavadinimą. Tai labai gaila, Ivarai, viskas. Šiandienai lieka dvi minutės, nežinau, tai gal greitai. dar. Rembrantas galutinis. E, rinktiniams kariams, kurie vadino e, Lisovcici. E, arba realiai e, mirties apokalips, apokalipsės raiteliai gyveno šalia Kaune. Pats elitų elitas, e, kur 2000-4000 karių užtekdavo sunaikinti 30 tūkstančių armijai, yra būtent šalia Kauno gyvenę asmenis. Ir jeigu dar paprasčiau tauta valstybė kariaujanti, niekuomet nebus tvirta tauta valstybė, karai ją išsekins ir išluks. Na čia jau. Susigirdėsime mes jau kitą penktadienį. Dėkui Aivarai už šiandien. Beje, kaip ir įprasta laidos įrašus galite rasti mūsų internetinėme puslapyje pulsas.lt, taip pat apsilankyti ir Facebook'e Aivaras Lileika, susirasti ten. Tiesiog, na, nelietuviškas žodis, bet palaikinti, ar ne? Jo, ten, jo, jo, gerbėjai, jeigu yra kažkokių, laikinkit ir ten daugiau duomenų. Gerai, susigirdėsime kitą penktadienį tuo pačiu metu nuo 14 pulsai 3. Iki. Ačiū. galviai karstuose tuninginiuose. Dabar, jeigu girdi šią dainą, mes čia jūsų laikas praeina. nagus jaunuoliai, tėvų pinigus prauastantys uoliai, trumpai erekcija laikėsi, mes čia, jūsų laikas jau baigėsi. statyboje Mūsų laisvės kalėjimo statyboje Kryva jūsų laimės teorija Mes čia nuo šiandien jūs istorija sigues cadencia.